Satıyor beni itin teki Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz boş eser zeniş Kolla kendini gücüme güç katıyor her gün daha da ileriye gidiyorum Birileri bana haset ediyordu umrumda değil ben kovalıyorum Alıştan artık ben sokağı açtım Kendimi ateşe attım onlar yapamaz dedikçe daha da daha da çok hırs yaptım İnadım inattı giderek esası işler başardım Hep tersine koşarım aşarım engeller hep başa gelenler Felaket olsa da sonu güzel Kulağıma gelir yaptıkların Aklıma takılır yalanları Nasıl sinirimi bozan planların Çocuk koynumda geziyor yılanlarım Ama ne yapalım kahpeli kolayları Kolay olmasa olmasın kazanmamız Zaten alıştık artık biz yorulmayız İnan alıştık artık biz yorulmayız Mevzuya koşar hiç işe yaramaz Medet umarlar rap ah bu salaktan Hedef varıyor şu soysuza bak Kasetin büyüyende taht kuracak Kurulup düşünde sayıkla adımı çabala durmadan olaya hazırım Kolaya kaçıp da dağıtma paranı yakarım seninle birlikte kalanı Derime nüfus eder hasetin Söyle aklında ne var Kıskanç Söylesene ne bu nefretin Derime nüfus eder hasetin Söyle aklında ne var Kıskanç Söylesene ne bu nefretin Gecenin köründe görünmez cevherim vermekteyim Seferi çölünde göğüs germekteyim ha, Dövüşmek her şeyim önümde diz çöküyor Devler ellere önünde dil döküyor Biz ödüyor tonlar iş görüyor Devran pis dönüyor ve lakin dönüyor e, Bakışlar artık eskisinden farklı e, Etimiz esaslı karşılar kapıda bizi en ağrı e, Sevgili yerinize sizin hepsini denedim Rezilliklerime rezillik ekittim beni Gitmekten midir nedir hiç etkilemedim verirdim Şoför koltuğunda kadınlarım Yıkar algıları yazdıklarım artık hayatınız yargıdasınız Yanlış yapıldı mı kötüdür tavrımız ama ne yapalım Çılınmış hayatımız kalanlarla yaşamaya çalışırız Şuna bıraktıkça karışırız alış alışmayanlarla kapışırız Mezara kadar düşünme kafanda ne varsa yaşa Gülümse ceset olmasından bana Bütünleş hayatta yaparak hata hata yaparak Yıkandım ateşte baştan aşağı Çıktım tüm savaşlardan inanarak Beşikten mezara Onlara kısa yollar var Işık hızında organizasyonlar Onlar anlar kaygısına kapılmam Ey anlatır orada olanlar Bolca ne yaptım ardımdan Ey boş yaparlar ancak Onlara zamanımı çaldırmam Ey korkmak için az Gerekir tüm gücünle saldırma Ey ah mm, Derime nüfus eder hasetim Söyle aklında ne var Ey kıskanç Söylesene ne bu nefretin Derime nüfus eder hasetim Söyle aklında ne var Kıskanç senin ne bu nefretin Derime nüfus eder hasetin Söyle aklında ne var Ey Kıskanç Söylesene ne bu nefretin Derime nüfus eder hasetin Söyle aklında ne var Kıskanç senin ne bu nefretin